Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 30, 1884, ipinalabas ni Pope Leo XIII ang kanyang panglabing limang encyclical ang Superiore Ano na may kaugnayan sa pagro-rosaryo. Binigyan din ng Santo Papa sa kanyang mensahe na mas mainam na maiparating natin ang ating pagsusumamo sa Inang Maria sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Sa pamamagitan din ng pagro-rosaryo, matibay ang paniniwala ni Papa Leo ikatlabing tatlo na matutulungan tayo ng Berhing Maria na maibsan ang ating paghihirap at mailayo tayo sa anumang kapahamakan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.